Stăpâne neputernic, Părinte preasfânt, o ploaie curată ne dă pe pământ. Tu ești Creatorul prea bun și adorat, suflare și viață la toate le-ai dat.